Da li ste primijetili nešto u dosadu ovim osobinama ahlaka? Nešto što je interesantno. Pomoći ću vam. Kad se kaže ahlak, na što vas asocira? Znači, to je čovjek koji se smješka, osmjehuje svima, prijatan, veseo, lijepo se, je li tako ili nije? Dobro, a gdje je to do sada? doći će i to, i to je dio ahlaka. Ali je ahlak puno širi pojam nego što je to. Ovo sve do sad je bilo uh, e, govor, govor naime o njihovom odnosu prema Allahu Đelešanu. Taj dio ahlaka danas je zaboravljen. Ta u tog ahlaka nema, fali, pa čak i među vjernicima. Ja se često sjetim hadisa koji je u, u Mustadraku imama Hakema, u kome stoji da je rečeno da će čovjek ući u veliku džamiju. Znači doći će vrijeme kada će čovjek ući u veliku džamiju, a neće među tim klanjačima vidjeti skrušena čovjeka. Biće ih puno koji se smješkaju, koji su prijatni, fini, lijepi i tako i trebaju da budu. Ali gdje je taj odnos prema stvoritelju, prema Allahu Đelešanu? To je ono o čemu se ovdje govori. Oni su posjedovali, a nama fali. Nama je šta više čovjek koji ima taj nekakav odnos, čudan. Garib čak i nama, koji se računamo da smo u vjeri i, i klanjamo i hoćemo i sunniti i tako dalje, a čovjek koji zaista ima te nekakve osjećaje. Garib je i nama, a i on se osjeća garibom među nama. E to je zato je važno da čovjek zaista uloži svoj napor da potraži te osjećaje kod sebe i da vidi šta su to stvari u toku dana i u toku noći koje bude te osjećaje kod njega jer bolje je klanjati dva rekata namaza skrušeno nego dvijesta a onako samo radeći pokrit bojali su se jako imali su veliki strah kad god se razbole pa makar to bilo i malo jer su strahovali da je to bolest u kojoj će umriti Ali zamolit ću vas jedno. Nemojte misliti da su ti velikani, ti učenjaci, ti pobožnjaci, kakav Dunjaluk nije vidio, strahovali zato što će ostaviti kuću, ostaviti poslove, ostaće im nešto na od ovoga svijeta. Strahovali su da se nisu dovoljno očistili, da se nisu dovoljno pripremili, da nisu tuđe hakove sve dali koje moraju dati, u jednom riječu nisu, ne osjećaju se spremnim za suset sa gospodarom, ne znaju kakav će biti ishod, iako su danu, danju postili, noći su klanjali, živote u znanju provodili, u borbi na Allahovom putu, ipak su strahovali za, od tog suseta sa Allahom Đulešanom. To je jedan osjećaj koji preplavi čovjeka koji je svjestan šta ga čeka. I zato kada je Vajto Alešanu rekao je hafune i oni strahuju od svoga gospodara, mi rabbi, kaže Aisha radijallahu anha, jesu to nevjernici i munafici, Allaho poslaniče kaže ne, to su vjernici, jer munafik u principu i nevjernik, oni ne strahuje od tih svog tog susreta. On nema to. I zato Allah šanu kaže فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ A onaj ko strahuje i nada se susretu sa svojim gospodarom, ujedno, فَلْيَامَلْ عَمَلًا سَالِيًا Neka radi dobra djela. Vore još bi ibadeti rabija. I neka ne čini širka u ibadetu, odnosno u namirama i nijetima i tako dalje. Strahovali su zbog toga da neće te, te obu učiniti, da neće prava tuđe vratiti. Oni su imali predstavu zaista da su robovi svoga gospodara. Znači šta znači to? Bojali su se da njihov slučaj ne bude svaki pojedinačno kao slučaj roba koji pobjegne od svoga vlasnika. I sad pokušava da se vrati ne zna kakva će biti reakcija. I zato su se oni trudili da budu u pokornosti svome gospodara, to je Allahu Đelešanu, da se ne udaljuju od njega. Ali i kad bi se dogodilo nešto, onda su vratili, onda su radili te obu. A bukvalan prevod teobe, znači šta je te oba? bukvalan prevod obje znači povratak. Taib, onaj ko se pokaje, u bukvalnom prevodu značio bi povratnik. Znači, kao da se udalje od Allaha Đelešanu, pa svojom teobom, priznanjem grijeha i žalom zbog toga što je uradio taj grijeh, vraća se ponovno. E, tako su oni se osjećali. دخل الحسن البصري على رجل وهو يجود بنفسه فقال Hasan al-Basri ušao je kod jednog čovjeka koji je bio na samrti. I kaže on, taj čovjek koji je na samrti, inna amran hada ahiruhu la haqiqu an yusada fi awali. Zaista svaka stvar koja završava ovako, zaslužuje da se za nju ne živi ni od početka. Znači, taj dunjalu koji je tu. Pa ako Allah da to dadne ti na fakje i beričeta da te služi dok se živi, kad bi posjedovo cijeli dunjalu i ostao ti do smrti, ode ti od njega. I zato čovjek i Dunjaluk su imaju dva slučaja, nema trećeg. Ili Dunjaluk ostavi čovjeka prije smrti pa ga izgubi na ovaj ili na onaj način, ili čovjek ostavi Dunjaluk kad bi bio najbogatiji čovjek na svijetu. Nema treće. I zato kad je ušao kod ovog čovjeka, kaže, zaista, ako nešto što završava ovako, čiji je završetak ovakav, treba dobro razmisliti o njegovom početku. Mi smo sada, uglavnom, alhamdulillah, mlada populacija na početku života praktično. I ispravan odnos prema okolini oko nas bio bi da živimo i radimo. Znači, privređujemo, budemo neovisni od ljudi, na to islam postiče, ali nikada i nijukom slučaju da cilj našeg života, svrha našeg života, 100% našeg grada, jedan kroz jedan, bude dunjalog i oko dunjalog. To ne smije, to, to, je pro, to je gubitak praktično. Jer ti to ostavljaš i, ti, i druga stvar, nisi zato stvoren. Čovjek nije stvoren da bi robao u I zato je interesantno, recimo, zašto se u Koranu nigdje ne spominje o ljudi, obrađujte zemlju. Naredba da stoji neka. O ljudi, site, o ovako, onako, kod unjavaka tog ne. Zato što je to čovjek urođeno, ne, ne treba mu to govoriti. On to radi po svojoj prirodi. I kad bi da htio odvratiti, ne može to. Allah tako usadio čovjeka prilikom stvaranja. Isto ko što ima srđbu, ima, ne znam, veselje, ima radost, ima te osjećaje, e tako i čovjek ima nagon, recimo, za raznožavanjem. Ima nagon za izgrađivanjem, za sijanjem, za tim takvim stvarima. Znači, ne treba to govoriti, nego čovjeku često treba da skloni pretjerivanje i to se mu treba uzde nabaciti, gor stani. To imaš ti nešto drugo što se zove a to je pravi život, ahiretski život. Znači, niko od čovjeka ne traži da on sad ostavi dunjaluk, neće ništa da radi, evo, naprotiv, musliman treba da bude neovistan i treba da bude ovaj, sklon zarađivanju i privređivanju sam za sebe, ali da ne pretjeruje u svemu tome i da zna da je to samo sredstvo, a cilj njegovog boravka na ovom svijetu je ibadet Allahođa Lešana. ودخل على عتبة الغلام في مرض موته عتبة الغلام Jeste čuli za tog čovjeka? To je bio Allahov rob kome je Allah primao dove. On je molio Allaha Đalešanuhu tri stvari. Molio je Allaha Đalešanuhu da mu da obskrbu odakle se i ne nada. I svaki put kad bi došao kući, vratio se iz džamije ili, ili, ili dersova od, od uleme i šehova, našao bi pred kućom, nako neko donio nešto, ne bi znao niko je ništa. Zatim molio je Allaha Đalešanuhu da mu podari oko koje puno plače zbog njega. I bio je deset godina u halki jednog alima i na kraju su ga morali istirati, nisu mogli slušati dersa Jer šejh pođe pričat, on plače. plače, ne možeš zaustaviti ga. I tražio još nešto treće, ali da budem iskren, zaboravio sam. Ako se sjetim, kazat ću. Helem, on je pred kraje svoga života postoji invalid. Paraliza. I neki su mu govorili, zašto ti ne moliš Allah da te... Kaže, ne, ja hoću nagradu za svoj sabor i za svoju bolest kod Allah I ja sam skoro bio u Mekki, jedan šejf tako držao ovako drs. Kaže, braćo, ja vas slabo vidim, a volio bi, a neće da nosi naočale. Sad, zašto neće nosi naočale? Pitao mi kasnije, kaže, šejf hoće nagradu za gubitak vida. Znači, vid mu polako oduzima se, nestaje, a poslanic se nam je rekao, naime, o hadis je rečeno da Alešanu kaže, kome oduzmem vid, istrpi se, nagrada mu je četak. I šeh samo malo vidi, ništa, a mogu da stavi naučan da vidim dobro. Ali neće, ovaj, hoće nagrati za gubitak vidi. I utpetom glavom, on je bio tu, nije htio. Na kraju nagovore ga i on zamoli Allaha Đelešanuhu da mu vrati snagu u tijelo samo za vrijeme namaza, da se abdesti i klanja i gotovo. I tako je bilo. U njegovoj biografiji stoji kad se prouči jezan, on hoda, ko, ništa. Abdest se klanja posle namaza, ne može prsta pomakiti. Znači za namaz je htio, radi Allahu Kad je umiru, kaže on, kažu njemu kako se osjećaš, kako ti je. A on onako u stihovima od prilike, ja što vam dočarat, hrašto mi ne dunija wa kamet kijameti. Odlazim sa dunjaluka i moj sudnji dan je nastupio hoće da kaže da Ulema kaže postoji veliki sudni dan i mali sudni dan. Veliki sudni dan je nestanak svijeta kompletno. A mali sudni dan je sudni dan svakog čovjeka. A to je dan kad preseli s ovog svijeta. I od njima on zna već mjesto svoje dječje i kuće. Gledajte yukillul hamiluna dženazeti. Očekujem da će ujutro ljudi ponijeti moje tijelo na tabutu. وأجل أهلي حفر قبري وصير a vidi moja familija, porodica požurili da iskopaju kabr. <laughs> i tako opisuje to stanje kako će ga odvesti u kabur ke ennehum nam jarifu kattu surati gadata eta jumni alija u lejlati kao da me nikad nisu ni poznavali ni da sam ikad bio znači hoće da kaže čovjek kada umre i to je tako braćo vjerujte mi ljudi umiru često. Danas, pogotovo danas u ovo vrijeme. Za dva dana ko da nikad nije. Wallahi, ja sam bio sad prošle sedmice u selu. Umro čovjek. Ima, imao rak dugo. I preselio je. I ja otišao u sinovima njegovim. Tako, familija smo neka i tako. Hajde ruko da Ma to je prič. Ma njega niko ni ne spominje, bolam. To je priča o platama, o krizi, o firmama, o tome kako su Sloveni nemere, kako u Sloveniji, svi će eto sad doći u Bosnu i tako, kafa, sok, kolač, pa ti ne znaš je li svadba ili džaraza bila čar. I zato čovjeku se, zaista kad bi gledao onako su, čisto sa, sa nekakve dunjaličke strane, ne isplati se živjeti za drugi, jer taj drugi će te zaboraviti, nisi ni ukupan čestiti. Jedino Allah, gospodar svjetova ne zaboravlja svoje robove kad umru, kad presele. On ih dobro zna i dobro zna svako dobro koje su uradili i svaki zikr koji su proučili, svaki harf Kur'ana koji prouče, nijedan nije zaboravljen. Svaku stopu do džamije, govorio sam u tefsiru ajeta, sure Jasin, e, šta u Lema tumači, ono što, čov, što čovjek, atar, da su to stope do džamije, svaku stopu Allah će lešanu da i to je jedino dobro koje će čovjek vidjeti. A ovo ostalo, a da ne govorim za godinu, da ne govorim za dvije godine, da ne govorim za deset, zaboravite i najbliži rod. I zato ono za što čovjek treba istinski da se veže, to je njegov stvoritelj, obskrbitelj, zaštitnik, pomagač, onaj koji mu daje svaki uzdisaj svaki izdisaj, koji kad zanoći mu dušu ujutro, kad mu da dušu ujutro, uzme mu je na večer, i tako stalno, i doći će i taj dan, to čovjek zna, bez ikakve sumnje, kada ta duša neće biti. Sinoć sam na internetu našao onaj flash, kako se zove ono, flash neki stavio. I sad, na, na stranci svadba, fuj, reko, veselo, vidim tamo, ono, vjenčanca, ovo, ono, nema slika, normalno, samo onako. Ja svadbu kad ih tamo govori, raspričao se, ono, znaš, priča o djevojci, koja se udavala, sad je ovako i Kindija, Akša, i cura se abdestila, svadbe posle Akšama idu, abdestila se, došli oni, namazali je, našminkale, obukla se, spremna za odaju. I treba samo da klanja akšam. Izgubi abdest. Kaže ona, mati joj tu žena, sad će odnosi abdest. Mati ustala, pa jesi ti luda, kako ćeš se abdestiti, namazana sad, sad ona sve skinbol. Kaže ona, ja se moram abdestiti, ako sve to krene, ostaće mi akšam. Mati viče, galami, ništa, sura se abdesti. Kaže šejih, ni, ni završila namaz, nije preselila na namaz. U vjenčanci. Znači namaz klanja, akšan i presela. Mlada, treba da se uda. Ali to niko ne pita. I zbog toga Ulema navodi jedan od razloga zašto je poslanik sa sedlom preferirao manja dijela, ali stalna, koja čovjek stalno radi sredno na vrijeme. Jedno od mudrosti, kažu učenjaci, i to što je veća šansa da čovjeka da čovjeku dođe smrt, a radi dobro djelo. Jer čovjek kako umre, tako će biti proželjen. Zamislite tu djevojku spalno, koja je dala prednost abdestu i namazu nad, ne znam, svojom svadbom, a to je možda i najveći događaj u životu žene, da se udaje i da preseli i tako će biti proživljena na srčnje. Kada je Ibrahim Nehaj, učenik Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu, e, tabin, znači, bio na samrti. Počeo je plakat. Pa kažu njemu, zašto plačeš, Allah ti se smilovo? Kaže, očekujem da mi dođe izaslanik moga gospodara. Misli na meleke smrti. A nisam siguran hoće li me obradovati džennetom ili će me okaharati džennem. Ne zna kakav će doći. Subhanallah, skoro je umrla žena starija mi smo zvali hađinca, ne znam je li što na hađu. Ali ta žena bila je poznata u selu. Nikada, bilo vruće, bilo ljeto i prije rata, nije žena izašla bez kata. I stare hođinske porodice, olemanski, tako se zvala prije. I bili su oni katovi. Dimije, košulja do ovde, marama. Nikada, ljeto, zima, i uvijek je ona nešto zikrla tunac narodovi, džajeri, šapori, kaže, gdje god ide šapori. A žena uvijek nešto govorila. I subhanallah, žena je pripremila se za ovu zimu sad, ona je uraditi u novembru, uzela 10 metara drva. I ona je sinu rekla, ako meni šta bude ove zime, ta drva prebacite u mekteb djeci. Da se djeca griju, I sad razbolila se. I pred samom smrt malo živni. I sad žene sjedi. A ona fino ustade, otvori vrata i hajte bujrom. Ma nema nikog. Ona je žene se prestravila. <laughs> hajte bujrom, nema nikog. I leže žena, izgovori šehade i prestane. Letite. A to su ljudi koji eto Allah nije dao otvorio priliku ko nama da učimo, da saznajemo od vjeri, nego su to bili ljudi koji su ono što su znali od vjeri prihvatili i do kraja života držali, klanjali, učili što su znali i to je to. Jer čovjek kako živi, tako će i preseliti. A kako je preselio, tako će biti proživljen. To je kod nas akajetsko pravilo. Uzet ćemo još jedan koji je blizak ovom ahlak. A to je da su sahabi radijallahu anju bili jako osjetljivi na pouku. Kada bi vidjeli dženazu ili neko, neko nešto u vezi smrti ili bi se sjetili smrti ili smrtnih muka ili ružnog završetka znalo bi se znali bi se razboliti. Bukvalno se razboli. Legnu u postelju. I često Osman radi Allahu anhu, kad se priča onako džennetu o džennemu, onako normalno. Ali čim se spomene smrt, on plače i ne može se zaustaviti. Pa su ga jednom pitali zašto to kaže on smrt je prva hiretska stanca. Ako ona bude dobra, sve što dolazi poslije je bolje nije to problem. Ali ako ona bude loša, sve što dolazi poslije gore. I zbog toga oni su se tog prijelaza bojali kakav će biti, šta će biti. Ebu Hureyre radi Allahu anhu, kada bi vidio da se nosi neka dženaza na tabutu, on bi govorio, idi svome gospodaru, a uskoro ćemo i mi za tobom. Interesantno je, kaže u da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada na dženazi nije držao vas. Znači nema ni jednog hadisa da je poslanik na dženazi stao i ashabima držao vas. Zašto? Kažu zato što je ashabima sama dženaza da se nosi mej, da se kopa kabor, da se moli za njega, sasvim dovoljan vas ništa njima više nije trebalo. I zato tabijini kad opisuju u to vrijeme taj, taj dženazu, kaže kad bi došao neko ko ne zna ko je umro, ne bi znao kome da izrazi saučešće. Još su svi plakali ko godina. Nisi znao ko je ovaj. A ako ste bili zadnje vrijeme kod nas na dženazama, prvo što se uradi, naprave se kružoci. Znači četvorca onda, trojica onda, tamo vamo, zapale se cigare, I onda se opuca priča o bilo čemu. Samo niko i ne pomišlja da bi on sutra mogao biti taj koji će biti tu zakopan, okopan, odnesen i slično. Jer, na primjer, ima drugih povuka. Recimo, meni jedna povuka sa dženazu jako bitna ulema kaže, recimo, da je ukop i kabur keramet, vid počasti za, za, za čovjeka. Ako vidite, recimo, ostale životinje, Allahova stvorenja, pas, mačka, hajvan neki u divljini, umre i isruhne na putu. Drugi ga životinje jedu, raznose i tako dalje. Osjeti se neugodan miris, vide mu se avrati, ali za čovjeka ne. I to je dio počasti Ademovim potomcima, da se oni fino spreme, okupaju, u lijepu čistu odjeću zamotaju i onda se zakopaju. I subhanallah, niti ima neugodnog mirisa, a ima neugodnih mirisa kad se tijelo raspada, ali to Allah zaštiti. Sakrije od ljudi time što prekrije kaborom zemlju. Ne čuju se neugodni mirisi, ne vide se avreti. Stidna mjesta čovjekova. Pa ne vidi se nikakav izgled, recimo, da li ga meleci muče, da li ovo, da li ima, vidjeli ste onaj snimak, onog momka što je izvučen, I to se Allah Đelešanu sakrije, ne zna se ni to šta je bilo s njim.